egunon eta urte berri honen zure guzieri. 2008 ze urtea, neoiz ikusia. Ta ze urte berri asiera Amerikar Kapitol inbasioaren irudi ezin pentsatuzkoekin. Donald Trump presidentea den suiltzaile suemailea, ekintza honen ta Amerikar demokraziaren kaltean arduradun gorena da. Baina ez da bakarra bai berekin Erepublika galderdiak, Trumpen irurogeita malau milioi hautesleekin mostea beldurrez, utzi du hauteskunde batxearen giro komplotista txarra planteatzen. Hor urteak eta urteak errepublikak zintzuen kurai eskasak olako gertaera tristea permititzen duena. Hor Ameriketan momentu populistaren amaiera teatrala? Bai Donald Trump benetako irautza elektoral popular simboloa zen. Baina kapital politiko hori ez da progresista indar batean gatu, soilik botere pertsonal eta inkoherente baten instrumentalizazioan. Gure aldetik ere bai, frantxese estatuan, 2008 an atzo, gilezon, benetako ualde populara inorek aurre ikusi zuena ukan dugu. Bat batean karbono taksarekin, Erita Frango erdi mailakoak deklasamenduaren beldurrez, antolaketa eredu tradizionaletik kanpo elkarte alderdi sindikaturi gabe, haien aserria biribilguneetan, kaleetan, adierazi dute bi urtez. Maleruski, Larko de Triomf eta ministeritza baten suntsitzeak ukan ditugu. Irudi ezin pentsatuzkoak Parisen, mundu osoan zabalduak, kondenatuak, ze kaltea sustengu erriko jaren zat. Hemen, ipar eskualegian, jaka urdinen bakegile mugimendua dugu. Omen gizarte zibila osoa irudikatzen duena, argunt antolaketa eredu tradizionalean, elkarte alderdi sindikatu autetxi oso bat batekoa eta populara. Irailaren 2008an ezin pentsatuzko irudia, etxegarrai jauna, baionako hau zapesa, elkargoaren lehen dakaria, bakegileen oiu eta txaloek sustengaturik, bere azpi prefekturaren txarrera muratzen ari. Izan munduko lan euskaldeetan, izan erritar gaiatu edo ez, seurki biharko mundu desurekatu honetan, mobilizatzeko arrazoi frango ukanen ditugu. Lehenik eta behin gure instituzioak gure gizartearen oinahiak, gure elgar bizitzaren behmea egespetatuz. Bai, olako irudi ezin pentsatuzkoak, ez dira niondik banalizatu behar. Milesker agetazen zunik, tabe urte behion zueri!